Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի կոնդակով մարտի 5-ն այսուհետ հայկական եկեղեցական տոնացույցում նշանավորվելու է որպես պատանի երկրապահների օրհնության օր։ Ստեփանակերտի բարեկարգման ծրագրի շրջանակներում շարունակվում են ծայրամասային փողոցների կոպճապատման աշխատանքները։ Արցախի սոցիալական ծրագրի հիմնադրամին 15 հայտ է ներկայացվել։ Քաշաթաղի շրջանի գյուղերը կայուն հունով զարգանում ու կայանում են։ FIFA-ն ֆուտբոլային օրենքում մի շարք փոփոխություններ է կատարել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 1200 գրակոց։ Բացի վերոնշյալից, շփման գծի հարավային ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 60 մմ-անոց ականանետներ։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել առաջնագծի ողջ երկայնքով մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական հանգիստ է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ 2016 թվականի առաջին երկու ամիսներին թեթև լարվածություն կար սահմանին, բայց այժմ հարաբերական հանգիստ է, զինված ուժերը կատարում են իրենց արջև դրված խնդիրը, նշել է Սեյրան Օհանյանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Լեռնային Ղարաբաղում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ զորքերի տեղակայումը կարող է պայմանավորվել միայն քաղաքական որոշմամբ։ Այս մասին ասել է ՆԱՏՕ-ի հարավային Կովկասի բաժնի պատասխանատու Շտեֆան Էլգերսման, պատասխանելով թերթգետ AM-ի հարցին, թե հնարավոր է, որ տարածաշրջանային նոր իրավիճակում, երբ լարվել են ռուս-թուրքական հարաբերությունները, ՆԱՏՕ-ն խաղաղապահ զորքեր տեղակայի Լեռնային Ղարաբաղում, հավասարակշռություն ապահովելու համար։ Ես չեմ լսել որևէ առաջարկի մասին խաղաղապահ զորքեր տեղակայելու վերաբերյալ։ Եթե հարցը քաղաքական ճանապարհով չլուծվի, քաղաքական որոշում չլինի, տեղադրման մասին խոսք գնալ չի կարող։ Իհարկե, մեր նպատակն է աջակցել այդ գործընթացին, բայց մենք ՆԱՏՕ-ում չենք քննարկել այս հարցը։ Քանի դեռ քաղաքական որոշում չկա, իրավիճակը չի կայունացել, մենք որևէ նման առաջարկություն անել չենք կարող, նշել է Շտեֆան Էլգերսման։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի Բաքվում կայացած հանդիպման ընթացքում առանձին ուշադրություն է դարձվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցին, ինչպես նաեւ Կասպյան տարածաշրջանում միջազգային համագործակցությանը վերաբերող փաստաթղթերին։ Եվրամիությունն այսօր գտնվում է բավականին ճգնաժամային վիճակում։ Խնդիրները շատ են, այդ թվում նաև հարևանների հետ փոխհարաբերությունները։ Այսպիսի տեսակետ է հայտնել քաղաքագետ Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Եվրոպական միությունն արևելյան գործընկերության անդամ երկրներից յուրաքանչյուրին պետք է տարբեր կերպ մոտենա, տարբեր կերպ աշխատի նրանց հետ, հասկանալու ինչպես եւ ինչ անել, ասել է քաղաքագետը, նշելով թե երկրները տարբեր են եւ ամեն մեկն ունի իր խնդիրները։ Ընթացիկ տարվա հունվար ամսում գյուղական բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տուն կառուցելու համար գործող պետական ֆինանսական աջակցության ծրագրից օգտվելու նպատակով Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամին 15 հայտ է ներկայացվել։ Այդ մասին հայտնել է Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրեն Մարատ Հասրատյանը, հավելելով, որ առաջին երամսյակում գրանցված հայտերը կքննարկվեն, որից հետո կսկսվի պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրումը։ Անցած տարի բնակարանաշինության պետական աջակցության ծրագրից օգտվելու հայտ են ներկայացրել ավելի քան 60 հոգի, որից 41-ին տրամադրվել է 3 միլիոն դրամ գումարի չափով պետական ֆինանսական աջակցություն։ Կարող եմ հավաստիացնել, որ այս ծրագիրը բավականին հաջողված է եւ կշարունակվի նաեւ այս տարի, ասել է Մարաթ Հասրատյանը եւ մանրամասնել, որ ծրագրից կարող են օգտվել այն ընտանիքները, որոնցում ամուսինների տարիքը չի գերազանցում 35-ը, վերջին 5 տարում մշտապես բնակվել եւ հաշվառված են եղել իրենց բնակավայրում, ընդ որում կիսակառույց շինությունը պետք է լինի տվյալ ընտանիքի սեփականությունը հանդիսացող հողատարածքում։ Ստեփանակերտի բարեկարգման ծրագրի շրջանակներում շարունակվում են ծայրամասային փողոցների կոպճապատման, հողահարթեցման աշխատանքները։ Ստեփանակերտի փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանը նշել է, որ ավարտման փուլում են գտնվում Մայրաքաղաքի Բաբաջանյան փողոցի նրբանցքներով հանդերձ ավելի քան 1100 մետր երկարությամբ ճանապարհահատվածի կոպճապատման աշխատանքները։ Նրա խոսքով բարեկարգման աշխատանքների իրականացումը գլխավորապես ստանձնել են Արցախուղի Փակ բաժնետիրական ընկերության ճանապարհաշինարարները։ Ընթացիկ տարում ծրագրի շրջանակներում կոպճապատման աշխատանքներ են իրականացվելու Գյուրջյան, Խաչատրյան, Տեր-Ղուկասով ու Լուբաբյան, Նժդե, Արաքելյան, Ամիրյան փողոցներում, ինչպես նաև Սարիլանջ թաղամասի շուրջ 6650 մետր երկարությամբ ճանապարհահատվածներում, նշել է փոխքաղաքապետը։ Քաշաթաղի շրջանի գյուղերը թեկուզ ոչ այնքան արագ տեմպերով, սակայն կայուն հունով զարգանում ու կայանում են։ Վերջերս շրջանի հյուսիսային թևի գողթանի համայնքում է եղել մեր գործընկեր Բելալալայանը։ Գոթանիկի վերաբնակեցումը սկսվել է 1995 թվականին շրջենտրոն Բերձորից մոտ 30 կիլոմետր հեռավորության վրա Լեռնանից փոքրիկ գյուղում սկզբնական շրջանում մի երկու ընտանիք են հաստատվել, ովքեր այստեղ են տեղափոխվել Հայաստանի աշտարակ քաղաքից։ Այնուհետև նրանց են միացել ընկեր հարևան տեղում ստեղծվել են նոր ընտանիքներ եւ այսօր արդեն Գոթանիկն ունի 23 տնտեսություն։ Երկար տարիներ համայնքը ղեկավարել է առաջին բնակիչներից մեկը 15 երեխաների հայր Սարգիս Պողոսյանը։ Իսկ այսօր գյուղի ավակ հնարավորթին է Հակոբ Պողոսյանը։ Խոսելով Գողթանիկում գյուղացու հիմնական զբաղմունքի մասին համայնքի ղեկավարը ամենից առաջ անդրադառնում է անասնապահությանը, որն էլ գյուղացու համար եկամտի հիմնական աղբյուրն է։ Հյուսիսային թևում հեշտ ավելի քան այգի գործությունը։ Ասել որ անասնապահության զարգացման համար բոլոր պայմանները արկա են Գողթանիկում ճիշտ չի լինի։ Ամենաառաջին խոչընդոտներից մեկը գերի պակասն է, որը զգացվում է հատկապես երաշտ տարիներին։ Երաշտի պատճառով չենք ունենում գերի պաշարկ, ու դա արդեն ազդեցություն է թողում զարգացման վրա, որ չի զարգանա համայնքը, քանի ինքը չունի այդ ռեսուրսները։ Իսկ եթե ջուն ունենա, Ճիշտ է, ցորենի մշակում չինի, բայց կլինի յոնջի, անասնապահական նպատակով էլի, գարի, յոնջա եւ այլն եւ այլ։ Մյուս խնդիրը, որ խոչընդոտում է խոշոր եղջերավոր անասունների գլխականակի աճին, մսամթերքի իրացման դժվարությունն է։ Չունենք իրացման բազա, այսինքն մենք նորից կառավարությանը դիմել ենք իրացման բազա ստեղծելու համար, թե կատնամթերքը, թե մսամթերքը, թե մեղրը, թե եւ այլ եւ այլ։ Ինչը որ մենք արտադրում ենք։ Մեր արտադրանքը իրացման խնդիր ունի, ռեալիզացիա գյուղացու գոյություն չունի։ Դրա համար գյուղացին կաթը, վանիլը ստեղծում կամ կարողա ծախի կամ չի կարող։ Դրա համար անասնապահական մսի վրա են աշխատում, մսի վրա էլ Հայաստանից են գալի տան նրանք էլ իրենց պահանջներն են ներկայացնում։ Հավանաբար հենց այդ խնդիրներն են, որ պատճառ են հանդիսացել անասնագլխականակի նվազման։ Գյուղապետի ներկայացրած թվերի համաձայն 2008 թվականին գյուղում կար 230 խոշոր եղջերավոր անասուն, իսկ այսօր դրանց թիվը հասնում է մոտ 170-ի։ Գերի հայտարարումը դժվար ալնում, գնում է թանկացում, այսինքն մի տուկը գյուղացին առնում է 1000-ից 1200 դրամ։ Առաջ 700-ից մինչև 500 դրամ էր կրկնակի բարձրացում ա եղել գյուղացու համար, համկեր չկա, ջուր չկա, դժվար է պահելը ու ռեալիզացում չկա։ Այսքանով հանդերձ գյուղապետը վստահեցնում է, որ Գողթանիկը զարգացման հերանեկարներ ունի։ Խնդիրները լուծվում են ըստ առաջնահերթության ժամանակի հետ մեկտեղ։ Ի դեպ նշենք, որ Գողթանիկում վերջին 2-3 տարիներին ծնվել է մոտ 10 երեխա։ Բելլալալայան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի առաջին դասարանցիները հանդես են եկել տոնական համերգով նվիրված կանանց միջազգային օրվան։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արդեն 5 տարի է, ինչ Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցը պարապմունքներն անցեկացնում 3 տարբեր տեղերում՝ տներում, Ստեփանակերտի համար 8 դպրոցում ու Մշակույթի եւ Երիտասարդության պալատում։ Դպրոցի տնօրեն Լյուդմիլա Շահրամանյանի խոսքով այդ հանգամանքը որոշ չափով ազդել է երեխաների հաճախելիության ու երաժշտական կրթության հանդեպ հետաքրքրության վրա։ Հնարավոր չէ, որ չազդի, բայց հաղթարվում է Դպրոցի տնօրենը հույս հայտնեց, որ նոր ուսումնականը նրանք կդիմավորեն դպրոցի համար կառուցվող նոր ու ժամանակակից շենքում։ 2015-2016 ուսումնական տարվանից երաժշտական դպրոցը մասնաճյուղեր է բացել Խնածախում, Շոշում ու Աչափնյակում։ Լյուդմիլա Շահրամանյանի հաղորդմամբ չնայած այդ բնակավայրերում երաժշտական գործիքների սղությանը, երեխաները հաճույքով են հաճախում պարապմունքներին։ Կարևորը մշակույթի հանդեպ սերն է, որին գումարվում է նաև մեր երեխաների տաղանդը, ասում են նա։ Այսպես Հայաստանում կազմակերպվող վերածնունդ ամենամյա միջազգային մրցույթին մասնակցող երաժշտական դպրոցի սաները միշտ հաղթանակով են վերադառնում վերածնունդ մրցույթի մասնակցում են եւ հաղթարում է դիպլոմ են բերում առաջի տեղը ես այսել պատրաստում եք ապրիլ ամսում էլի գնալու են Կանանց միջազգային օրվանն ընթരാճ դպրոցի սաները անակնկալ են մատուցել իրենց մայրերին, նվիրելով նրանց ղեղագիտական հաճույքի ու հուզմունքի անգնահատելի պահեր։ Ընդ որում հուզմունքը երկուստեք էր։ Երեխաներն առաջին անգամ էին բեմ բարձրացել։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Հայկական հարցը ամերիկյան նախագահական ընտրություններում առայժմ չի շոշափվում ԱՄՆ տեխնացուների ելույթներում ու բանավեճերում, եւ ԱՄՆ-ի հայկական գազམ་ակերպությունների հետ քննարկումները դեռ արժևում են։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը, հավելելով. «Եվ ինձ թվում է, քանի որ Հիլարի Քլինթոնը տևական ժամանակ լինելով պետքարտուղար եւ պաշտոնական այցով լինելով Հայաստանում տեղյակ է հայկական ու հայ-ամերիկյան օրակարգին, իսկ Թրամփը բիզնեսմեն լինելով որևէ կապ չունի Հայաստանի հետ եւ հայկական օրակարգին հնդածս պետք է ցանոթանա կամ չցանոթանա, կարծում եմ հայկական շրջանակների համակրանքը կլինի դեմոկրատների կողմը»։ Փարիզում Նորմանդիան քարյակի Դոնբասում ընտրություններ անցկացնելու հարցով գրեթե 5 ժամ տևած բանակցությունները լուրջ փոխսիջման չեն հանգեցրել։ Ես դժգոհ եմ, թե ինչպես են Կիևն ու Մոսկվան այստեղ բանակցություններ վարում, ասել է Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Բոլորովին անկեղծ եմ ասում, մենք չենք կարող գոհ լինել ոչ տեղում ստեղծված իրավիճակից, ոչ այսօրվա բանակցություններից։ Ընդգծել է նաև նշել, որ փոքր քայլերը բավական չեն լինի իրավիճակը երկարաժամկետ հերանեկարով կարգավորելու եւ հակամարտությունը լուծելու համար։ Հանդիպման ավարտին ըստ էության համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Մենք պատրաստ էինք պաշտպանել այդ նախաձեռնությունը, սակայն ուկրաինական կողմը խնդրեց չպնդել դա, եւ արդյունքում փոխզիջում չստացվեց, ասել է Լավրովը։ Ադրբեջանը տարանցիկ երկիր է մնում թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության համար, ինչը պայմանավորված է նրա դիրքով։ Այնտեղով են անցնում Աֆղանստանից ու Իրանից Եվրոպա ու Ռուսաստան թմրադեղերի փոխադրման հիմնական երթուղիները։ Այս մասին նշված է ԱՄՆ պետքարտուղարության Ադրբեջանի մասին զեկույցում։ Ըստ զեկույցի, Ադրբեջանը հիմա ավելի շատ է տարանցի կերտուղի դառնում հարևանների, օրինակ Թուրքիայի տարածքով թմրանյութերի շրջանառության համար, որը սակայն վերջին տարիներին ամրապնդել է իր սահմանապահ հսկողությունը։ Ստամբուլի ոստիկանությունը ռետինե փամփուշներ է կիրառել ցուցարարներին ցրելու համար, ովքեր հավաքվել են կանանց միջազգային օրվան նվիրված տոնակատարության կապակցությամբ։ Հարյուրավոր կանայք մանուշակագույն պաստառներով, որոնք խորհրդանշում են կանանց իրավունքների համար շարժումը, Կիրակի դուրս էին եկել Ստամբուլի կենտրոնական հրապարակ։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլային ասոցիացիաների միջազգային խորհուրդը եւ FIFA-ն հաստատել են գավաթային մրցավեճերի լրացուցիչ ժամանակում 4-րդ փոփոխությունը կատարելու փորձարկումները, նշված է FIFA-ի պաշտոնական կայքում։ Միաժամանակ նոր կանոններ են սահմանվել, որոնց շնորհիվ մրցավարներին թույլ կտրվի խաղից առաջ տեղի ունեցած վիճաբանության համար ֆուտբոլիստներին հեռացնել խաղադաշտից։ Ինչպես նաև խաղակեսի մեկնարկում ֆուտբոլիստներն իրավունք ունենան գնդակն ուղարկել ցանկացած ուղղությամբ, այլ ոչ թե միայն առաջ։ Գազམ་ակերպությունները որոշում են կայացրել նաև Դուգանային հրապարակում վերջին հույսի Դուգանքի վերաբերյալ։ Եթե դարպասապահը կամ պաշտպանը սեփական տուգանային հրապարակում հասարակ պայքարում խախտել է խաղի կանոնները, ապա մրցավարները նրանց կարմիր քարտ չեն ցույց տալու, այլ բավարարվելու են միայն դեղինով, բայց կոպիտ խախտումը կամ դրա ակնհայտ միտումը նախկինի պես պատժվելու է հերացմամբ։ Այս փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնելու հունիսի 1-ից եւ օգտագործվելու են Եվրո 2016-ի ու Ամերիկայի գավաթի ժամանակ, ասել է FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 7, ցերեկը 14-ից 18 աստիճան։ Տակություն։